macca simore sappo e jeenayi nden yeesu gayni ɗin waajuuji ummi galile fayi bange yuude gonɗo caggal yurdan o yimɓe heewɓe ndewi e makko o sellini ñawɓe mumen woodi farisa en arɓe e makko naamnimo ɗum ɗo ngam ƴewtindade mo mbele gorki ene yamira seerdude joom suudu mum daliilu baawɗo wonde fof o jaabi o wi'i mate on taraaki jom tagoore o e fuɗɗoode tagi debbo e gorko wi'i ko ɗum waɗi gorko heertoto yummum e baaba mum haɓɓo e jom suudu mum kamɓe ɗiɗo fof ɓe gonta ɓanndu wooturu hono noon ɓe natta wonde ɗiɗo ɓe gonta gootum ndeen noon woto neɗɗo seerndu ko allah renndini ɓe naamniimo kadi ɓe mbi'i tawde ko noon holi ko waɗi muusa yamiri gorko tottude joom suudu mum ɓataake ceergal seera ɗum o jaabiiɓe o wi'i ko on tiiɗɓe koye ko ɗum waɗi muusa rokkude on no ceertuɗon rewɓe mon kono e fuɗɗoode wonaa noon waano mboɗo wiya on kala ceerɗo joom suudu mum tawa wonaa fijirde woni daliilu mum ruttii resi debbo goɗɗo jinii almuɓe makko ɓe mbiimo so tawi ko noon gorko foti wondirde e jom suudu mum waasde resde ɓuri o jaabiɓe o wi'i wona yimɓe fof mbaawi jabde ngol konngol waawi jabde ngol tan ko ɓe allah rokki ɗumɓe dalillaaji kaɗooji worɓe resde ina ceerti woni heen worɓe ko maayiraaɓe gila njibina woni heen kadi ko yimɓe mbaɗi ɗumen noon heddiiɓe ɓee noon ko kañum en kadi koye mumen resde ngam sarwude laamu asaman ngu kala dokkaɗo jabde ngol kongol yo jab caggal ɗum woodi addanɓe mo cukolon mbele omo fooya e mumen juuɗe makko o duwano ɗumen kono noon almuɓe ɓe puri ɓeen tan o wi'i gacce cukolon kon ngara e am woto kaɗe kon ngati jeyi laamu asaman ko waaɓena makkon ni o fawi e makkon juuɗe makko o yehi gorko goto ɓattimo namnimo wi ceerno holi hunde moƴƴere nde potmi wadde gam heɓde gurdam ha abada ɗam o wimo holi ko waɗi aɗa namnomi ko fati eko moƴƴi ko goto woni moƴƴo so tawi aɗa yiɗi heɓde gurdam rew jamiroje ɗe o namni o wi holi ɗen e jamiroje he yeeso jaabi wi oui. woto war hoore woto jin woto wujju woto seetto fenaande teddin yumma e bamma yiɗir koddiɗo ma no hoore ma ni soko gorko o wiimo mboɗo reeni ɗum fof holi ko heddi yeesu wiimo so tawi aɗa yiɗi timmude yah yeeyoy ko jogiɗa ko fof dokka kaalis o wasɓe nden ma dañ ngalu dow asaman caggal ɗum gara ndewa e am nden suka gorko o nani ɗin konnguli yaadi e sunaare ngati ina alɗuno no feewi e nder ɗum yeesu wi'i almuɓe mumɓe e goonga moɗo wiya on naatde e laamu asaman ina saɗi galo mboɗa haalana on kadi ɗum ɗo rewde ngeloba e wuddere mesalal ɓuri weebde e naatde galo e laamu allah nden almuɓe ɓe nani ɗin konnguli kaawa no feewi mbi'i nden noon holi mbawɗo dannede o ƴeeyiɓe o wi ɗo yimɓe ɗum wonata kono ala fof ko saɗi allah piyerre ƴetti konngol wimo minen min goppi fof min ndewi e ma holito ɗum jogori wuftande min o wiɓe e gonga moɗo wiya on so ɓi neɗɗo o joɗima e jappere mum darjunde nde saanga nde fof hesɗiti onon rewɓe am ɓeene ma on jooɗo e jappeeje sappo e ɗiɗi ngam ñaawde cuuɗi israa'iila sappo e ɗiɗi ɗiɗi kadi kala gaccuɗo sabaabunde innam galle mum miñiraaɓe mum mawniraaɓe mum yum mum baaba mum sukaaɓe mum walla gese mum maa heɓ ko ɓuri ɗum ɗon fof laabi teemedere te heɓat nguurdam haa abada ɗam kono heewɓe ardiiɓe ɓe maa mbattindo te heewɓe e wattindiiɓe ɓe maa ngardo